Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, June 2005. Luke chapter 9. Συν καλυσάμενος δε τους δωδέκα, έδωκεν αυτής δύναμιν και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν, και απέστειλεν αυτούς κυρίσιν την βασιλείαν του Θεού και γιάστε, και είπεν προς αυτούς, μη δεν έρετε εις την οδόν, μη τε ράβδον, μη τε πήραν, μήτε άρτον, μήτε αργύριον, μήτε διοκητώνας έχειν, και ίσιν ανικίαν εισέλτητε, εκεί μένετε, και εκείτεν εξέρχεστε. Και όσοι αν μη δέχονται ημάς, εξερχόμενοι από της πόλεως εκείνης, των κονιορτών από των ποδόνιμων, άσετη εις μαρτύριον επ' αυτούς. Εξερχόμενοι δε, διήρκοντο κατά τας κόμας, ευαγγελιζόμενοι και τεραπεύοντες πανταχού. Ήκουσεν δε Ηρώδης ο τετράρχης τα γνώμηνα πάντα, και δι διά το λέγεστε υπότινον, ότι Γιωάννης Ιγέρτη εκ νεκρών, υπότινον δε ότι Ηλίας εφανεί, άλλον δε ότι προφήτης της των αρχαίων ανέστη, είπεν δε ο Ηρώδης Ιωάννην εγώ απεκεφαλίσα, της δε εστιν ούτως περιουακούω τι αυτά, και εζήτη ειδίν αυτον, και υποστρέψαν τες οι Απόστολοι, διηγήσαν το αυτό όσα υπήσαν και παραλαβών αυτούς υπεχώρησεν κατηδίαν εις πόλην καλωμένην βυσσεδά. Οι δεόκλοι γνώντες οικολούθησαν αυτό και αποδεξάμενος αυτούς ελάλη αυτής περί της βασιλείας του Θεού και τους κρίαν έχοντας θεραπείας γιάτο. το. ημέρα ήρξα το κλινήν, προσελτώντες τε, οι δώδεκα είπαν αυτό Απολυσόντων οκλών. οι να πορυτέντε ει τα και αγρούς, καταλύσω και ευρώσιν συν ότι όδε είναι ρήμο τόπο εσμήν. Η πέντε προσάπτου, δότε αυτής σφαγίνη μη, είδε η ουκίσιν ημίν πλειον η αρτι πέντε και η τίες δύο, η μύτη πορετέντες ημίς η εις πάντα των λαών του βρώματα, ει αν γαρώσει πεντακισκύλοι. του, κατακλίνατε αυτούς κλησιάς όσοι αναπεντήκοντα, και πείσαν ούτως και κατεκλίναν άπαντας. δε τους πεντεάρτους και τους διόιτιας, αναβλέψας εις τον ουρανόν, ευλόγησεν αυτούς και κατέκλασεν και εδίδου τις μαθητές παρατείνε το όκλο. Και έφαγον και εκορτάστησαν πάντες και ήρτη το περισσεύσαν αυτοίς, πλασμάτων κόφινη δώδεκα και γένετο εν το ίνι αυτον προσευκόμενον, κατά μόνας, συνήσαν αυτό οι και επιρώτησεν αυτούς λέγον, τι να λέγουσιν είναι, είδε αποκριτέντες είπαν Ιωάννην τον βαπτιστήν, αλίδε Ηλιάν, αλίδε ότι προφήτης της των αρχαίων ανέστη. Είπεν δε αυτής, εμείς δε, τι να με λέγετε είναι, Πέτρος δε αποκριθείς, είπεν, τον Χριστόν του Θεού. Όδε, Επιτιμής αυτής, παρήγγειλεν δεν τούτο, υπόν ότι δι των βιών του ανθρώπου πολλά πατήν και αποδοκιμαστήνε από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και αποκταντήνε και τη τρίτη ημέρα εγερτήνε. δε προς πάντας, της τελειοπίσω μου έρχεστε, αρνησάστοι αυτον και αράτω των σταυρών αυτού, κατημέραν και ακολουθήτω μη. Όσκαρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν, ώστε αν απολέσει την ψυχήν αυτού, ενεκενε μου, ούτω σώσε αυτήν. Τίγαρ ωφελείται άνθρωπος κερδίσας τον κόσμον όλων, εαυτόν δε η ζημιωτής. Όσκαρ αν επισκυντήμε και τους ημούς λόγους, τούτον ο βιός του ανθρώπου επισκυντήσεται όταν έλθει εν τη δόξη αυτού και του πατρός και των Αγίων Αγγέλων. Λέγονται ημιν η συντήνης των εστικότων, ιομίγευσον τε τάνατου, εώσαν είδωσεν την βασιλεία του Θεού. τότε μετά τους λόγους τούτους, ως όσοι οκτώ, παραλαβών Πέτρων και Ιωάννην και Ιακωβών, ανέβη εις το όρος προσεύξαστε, και εγένετο εν το προσεύξεστε αυτόν, το είδος του προσώπου αυτού έτερον, και ο ηματισμός αυτού λευκός εξαστράπων. Και ιδού, Andres Dios sin el alun auto, Moisis ke Ilias, i tis en elgon tin exodon auto, in imelen blirun, en Jerusalem, o de Petros ke isin auto, isan devarimeni ipno. Dia antes de idantin doxan auto, ke tus dio andras, tus sinestotas auto, και γένετο ento το dia αυτούς sap avto είπεν ο Petros προς τον Ιησούν, epistata, καλόν και πίσω σκηνάς τρεις, μιαν Σι και μιαν Μωυσή και μιαν Ηλιά, μη είδος ολέγει. Ταύτα δε αυτού λέγοντος έγινε το νεφέλι και επεσκίαζεν αυτούς. Εφοβήθησαντε εν το εισελτήν αυτούς εις την νεφέλιν, και φωνή έγινε το εκ της νεφέλης λεγούσα, ούτως έστειν ο βιος μου, ο εκλελεγμένος, αυτού ακούεται, και εν το γενέστη την φωνήν, ευρέτη Ιησούς μόνος και αυτοί εσήγησαν και ουδενία πυγγυλάν εν εκείνες τις ημέρες ουδένων εωρακάν. Εγέννητο δε τι εξής ημέρα, κατελτών τον αυτόν από του όρους, συνήντησεν αυτό όχλος πολλής, και ειδού, ανήρ από του όχλου, εβόησεν λέγον «Διδάσκαλε, Θεόμι σου επιβλέψει επί των βιών μου, ότι μονογενής μη έστειν, και ειδού πνεύμα λαμβάνει αυτόν και εξέφνης κράζει και σπαράσει αυτόν με τα αφρού και μόλις αποχωρεί από αυτού συντρίβων αυτόν. Και εδιήθην των μαθητών σου να εκβάλωσιν αυτό και ουκ ειδενήθησαν. Αποκριθήστε ο Ιησούς είπεν, «Ω γενιά πίστος και διαστραμμένη, έως πότε έσομαι προς ημάς και ανέξομαι ημών, προσάγαγε ο δε των βιών σου, ετίδε προσερκομένου αυτού, έριξεν αυτόν το δαιμονιόν, και συνεσπάραξεν, επιτίμησεν δε ο Ιησούς το πνεύμα το ακατάρτο, και γιάσατο τον πέδα, και απέδοκεν αυτόν το πατρί αυτού, εξεπλήσον το δε πάντης επί τη μεγαλειότητη του Θεού. δε, ταυμαζόν τον επί πάσιν είπεν προς τους μαθητάς αυτού, τέστε εμείς εις τα ότα ημών τους λόγους τούτους ο γαρβιός του ανθρώπου μελι εις κύρας ανθρώπων. Είδε ιγνώον το ρήμα τούτο, και ειν παρακεκαλυμένον απ' αυτόν, και να μη έστονται αυτό, και εφοβούν το ερωτήσε αυτόν περί του ρήματος τούτου. δε διαλογισμός εν αυτοίς, το τίσαν ημίζον αυτόν, ότι Ιησούς ειδός των διαλογισμών της καρδιάς αυτόν, επιλαβόμενος παιδιών, έστησεν αυτό παρέ αυτού, και είπεν αυτοίς, όσαν δέξετε τούτο το παιδίον επί το ονόματι μου, εμέ δέχεται, και όσαν εμέ δεξίτε, δέχεται τον αποστήλαντα με. Ο γαρ μικρότερος εν πάσιν μην υπάρχον, ούτως εστιν μεγάς. Αποκριθείς δε Ιωάννης, είπεν, επιστάτα, είδαμεν τίνα εν το ονόματι σου, εκβάλλον τα δαιμονιά, και εκολύομεν αυτον ότι ουκ ακολουθεί με τιμόν. Είπεν δε προς αυτον Ιησούς, μη κολλιέται, Oscar uk estin katimon iperimon estin. E de ento ruste tasimerastis simerastis analimsios abtu, certos to prosopon estiris en tu poreveste i Jerusalim, che apestilin angelus pro prosopu abtu, che por tentes isilton is comin Samariton, o setimase abtu, che uc edexanto abton, ti to prosopon abtu in porevominon is Jerusalim. Idontes te imatite Iacobos che Ioannis, ipan, Kyrie, Τελείς είπομεν πυρ δίνε από του ουρανού και αναλώσε αυτούς, στραφίστε επετίμησεν αυτής και επορέτησαν εις ετέραν κομιν Και πορεύομενον αυτον εν τίοδο, είπεν της προς αυτον, ακολουθήσω σύ, όπου εάν απέρκει, και είπεν αυτό ο Ιησούς, οι αλόπεκες φωλεούς έχουσιν, και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δεβιός του ανθρώπου, ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει. Είπεν δε προς έθρον, Ακολούθη όδε είπεν, επίτρεψον μη πρώτον απελτόντι τάψε τον πατέρα μου. Είπεν δε αυτό, αφές τους νεκρούς τάψε τους εαυτόν νεκρούς. Σίδε, απελτόν διάγγελε την βασιλειάν του Θεού. Είπεν δε και έτερος, ακολουθήσω σοι κύριε, πρώτον δε, επίτρεψον μη αποτάξαστε τις εις τον οίκον μου. Είπεν δε προς αυτόν ο Ιησούς, ουδείς επιβάλλον την κύρα επάρωτρον, και βλέπον εις τα ουπίσω, ευετός έστιν τη βασιλεία του Θεού.